egunon eta urte behion. Denak mila zorionen desiratzeko sasoina da. Urte batetik bestera pasatzean bizi zorion baten ukaitea espero da, bederen urte batez. Eta urte zaharreko petoetaz zendako ez duhaitu, baliatu eta ondoko urte utopikoa presta dezagun. Hots, 2008 urtea. Are, azgiten karaskan lanean. Bake bidean denak urratxe bat egin dezagun eta intzinakuri, kontsumo sistema berri batean sar edo segi dezagun euskotan pagatuz, gizon eta emazteak parekotasun osoan bizi gaitezen, mundu tolorente bat eraiki dezagun, euskararen alde mugi mundu guziak korrikan adizan gaitezen, aurrek ezkuntza duin nortasun garatzaile eta ispiritu idekidura bat ukan dezaten, ingurumenaren geroak kontsumoaren aintzinean lehentasuna ukan dezan, amaluja babes dezagun eta laborantza iraunko jasustatu. Ara, 2000 eta amazazpi urtea asia da, eta egunez egun, astez aste, hilabetez hilabete, urtez urte, geroa norberaren indarta argiz hobetzen da. Ea 2000 eta amazazpian, 2000 eta baino beki egiten dugun hau itz kukula eta inosenta. Egu behig eta urte bukaerako besta giroak eragina intzegur, edo gripako sukarek.